Alo. Alo. Hə, salam aleyküm rəhmətullah. Aleyküm salam. Nam Amma Ömər, bu, nə, bu nədir göndərmisən mənə? Səbr elə, axı. Səbr elə. Səbr elə, bir dəqiqə. Qoy görüm, Samir də qoşuldu. Qardaş, mən bunları hamısını tərcümədən oxumuşam. Ola bilsin, ola bilsin bu tərcümə xətalı da ola bilsin, ola bilsin bu tərcümə qərəzli də ola bilsin, ola bilsin. Yəni mən e, sadəcə bu məsələdə cahil olduğum üçün susmağa üstünlük verirəm. Amma indi bir də görüm qardaş qoşulsun. İndi ikiniz də ərəbcə bilirsiniz. Mənim üçün özüm üçün də mənim maraqlı olardı ki, görüm bu məsələ nədir. Mən ümumiyyətlə bu məsələdə susuram, danışmıram. Çünki bildiyim bir qrafa yoxdur. Yəni bir də görüm qardaş gəlir. Ha dəhşətdir qardaş. Orda heç vəbşə o o söhbət getmir. Heç o. Yox, sən mənə heç... sən mənə bir dənə xahiş edirəm, hə, bir məsələni izah elə görüm. İzah elə görüm. İnsan ə, e, bu əməl şəfaət məsələsində e, Nə vaxt şəfaət şirk etmir, şirk etmir, şirkə aparan yol olur. Nə vaxt şirk olmuş, şirk Şəfaət məsələsində kiçik şirkdə söhbəti yoxdur, qardaş. Yox, şəfaət böyük. Mənə İbn Teymiyyənin sözünü izah elə gəl. İbn Teymiyyə deyir ki, şiir təkfir eləyib ha ki, bax bax buna bax. Bax qardaşım, mənə o sözü izah elə. Mənə o sözü izah elə. O şeyx orada deyir ki, şeyxdir. Qulaq as, qulaq. Yənhə ən yəd ən yud'a qeyrillahi la min mələk və la enbiya və la qeyri. Düzdür? Deyir ki, Quranda deyir, saysız hesabsız dəlillər var ki, dua olunsun Allah Subhanahu taala-dan qeyrisinə, mələyə, peyğəmbərə və yaxud da başqasına. Aha. Yəni ki, bunu deyir nəhy edən ayələr var. Çünki deyir bu deyir şirkdir ya da şirkə aparan yoldur. Ay, o şirki aparan yol, o, o hansı əməldir? Qulaq as, qardaş. Şəfaət duadan ayrılan bir şeydir. Şəfaət ayrı bir şeydir. Dua isə dua şəfaət dua oxşamağı o deməkdir ki, dua ilə eynidir. Bu adam bunu qarışdırır. Başa düşsən söhbət nədən, problem nədədir? Aha. Deməli, yaxşı, yaxşı üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Allahdan üzr istəyirəm qardaş, bir dəqiqə mənim sualıma cavab ver də. Mən çünki mən deyirəm bizə cahiləm. Bax, mən istəyirəm başa düşəm. Yəni, sən mənim dil, sən mənim, sən mənim başa düşdüyüm dildə izah elə ki. Müdaxilə eləmək olar, bax üzr istəyirəm, müdaxilə eləmək olar. Bax, o bir dənə deyəm qardaş, sən özün bir dənə onu tərcümə, oxu bir dənə onu qardaş, başdan. Kimdən? Ömərlə yoxsa mənlə? Ömərlə yoxsa mənlə? Ha, fərqi nədir? Danışırıq da, oxu bir dənə onu. <clears throat> Baş oxuyuram sənə. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله. Ha, indi qulaq, indi tərcümə elə. Bu və bunun bənzəri hansı ki izah edir ki, o kəslər ki peyğəmbərlərə və salih insanlara öldüklərindən sonra qəbirlərinin yanında və yaxud da qəbirlərinin yanında olmadan başqa uzaq bir yerdən dua edirlər. Onlar müşriklərdirlər ki, hansılar ki, Allahdan başqasına dua edirlər. İndi qulaq as. Bir dəqiqə gözlə. Şeyx hə. fərq qoydu qəbrin yanında və ya qırağında. Fərq var? Yox, fərq qoymadı. Hə. Fərq yox. Nə deyir onlara? <coughs> deyir ki, bunlar minəl müşrikin əlləzinə yaquna qeyrillah. Sonra arxasına fikir, kəllədin yaduna kəvakib. O deyir, ulduzlara dua edən müşriklər mislindədir deyir onlar. Fərq <coughs> qoyur, deyilməyən. Yox, fərq qoymur. Sən qardaş, hə. sən düzgün tərcümə elə cəmaata. Düzgün başa sal. E, bu sənin Mən indi düzgün tərcümə elə problem varsa, ərəb dilində problemin varsa. Qazvu aşağı sal biraz səbrlə. Düzgün qulaq as qardaş, qulaq as mənə. Tərcümə elədim yoxsa yox? Buranı tərcümə elə ki, bura mən bundan aşağı. Niyə qışqırırsan? Tərcümə elə, çünki sən fırladırsan söhbəti. Yox, sən indi tərcümə elədim, səhvdir yoxdur, düz, yoxsa düzgün idi? Tərcümə elədin düzdür, eşidirəm səni. Ay sol da, və nəyə qışqırırsan? Deyirəm, düz tərcümə elədim də mən sənə. Tərcümə elə qardaş, eşidirəm. Hə, sonra nə edək? Davam elə yoxsa nə, nə istəyirsən? Davam elə. Bunu göndərməmisən, davayca tərcümə elə də. Ay sol. Kəllədinə yad'un el-kəvakibə vəllədinə ittəxəzul mələikə vən-nəbiyyinə ərbəbə. Ha. O kəslər ki, ulduzlara dua edirlər və o kəslər ki, mələkləri və peyğəmbərləri özlərinə rəblər olaraq götürüblər. Sən tərcümə elədin. <clears throat> Buyur. Orada kə misildir qardaş. Mislillədi de orada. Mislillədi. Yəni o kəslərin mislindədir ki, ulduzlara dua eləyirlər. Hə, nə dedim? Mislində sən tək tərcümə etsən. Şeyx burada hə. əməlli başdı. Qəbiri yanına və qırağına təşvir edən fərq qoymur və onu təkfir edir. Ya əxi, izə əradtə ən nətəkəlləm bil ərabiyyə hələ, bil ərabiyyə. إذا تشك في في معرفة بلغة العرب أنا أردت أتكلم بالعربية ليس آه. مشكلة عندي عربية إنجليزية إذا ليس مشكلة فيك إذا ليس مشكلة فيك عليك أن تصمت وتستمع ما أقول لك فهمت؟ عند ترجمة خطأ ترجمة ترجمة العرب لا عند يقولون ترجمة عند خطأ. ترجمة العرب لا يقولون عند ترجمة خطأ Qardaş, aranızda üçüncü şəxs var. e, Mən başa düşən dildə başlayacağam Aşı danışında. bu adam bu adam Burada Sən nə deməksən? Sən nə deməksən ki? Sən nə deməksən ki? Mən mənim mənim tərcüməmdən çıxan məna nə oldu ki? Mən nəyi tərcümə elədim burada sən? Tərcüməmdən çıxan məna nə oldu? Sən onun mislindəki söhbəti buradırsan. Şeyx təkfir eləyir onları. Fərq qoymur arasında. Mən nə deyirəm? Deyirəm təkfir eləmir. Nə deyirəm mən? Sən sən onu ona yapışdırmırsan. Necə yapışdırmıram? Nə qədər yapışdırıram? Elə. İzah elədim, rəhbər yapışdırmadım mən ora. Nə dedim ki mən ki yapışdırmadım ora. Hə qardaş, bir də təzədən tərcümə elə. bu və bunun kimi şey, bu və bunun kimilər hansılar ki izah edirlər ki, peyğəmbərlərə və salihlərə dua edənlər onların öldü onlar öldükdən sonra qəbirlərinin yanında və yaxud da qəbirlərinin yanında olmadan uzaq yerdən. Onlar e, Allahdan qeyrisinə dua edən müşriklərdirlər. Təkvir elədim yoxsa yox? Yox, arxasın deyə, arxasın. Kimin mislindən? Yox, yox, bura qədər təkvir elədim də mən heç şey inkar Yox, yox, kimin mislindənlər, onu da deyək. Gəllə deyil. Kəsləri, o kəslər kimidirlər ki, onlar ulduzlara dua edirlər və hansılar ki, mələkləri və peyğəmbərləri özlərinə Rəbb kimi götürüblər. Ha, stop, əla, halal, afərin. Sən bəyəxlərdə dedim ki, sən bundan başqa məna çıxdı. Nə dedim? Şeyx, şeyx qəbrin yanında durub dua eləməklə ayrı yerdə fərq görmür ki, təkbir eləyir. Yox, yox, bəyəxlər mən nə dedim ki? Bəyəxlər mən İndi dava keçir ayələrə. Ayələrə ehtiyac yoxdur. Sən boş yerdə, boş yerdən ortaya problem çıxartma, lazım deyil. Qardaş, keç ayələri tərcümə elə. Ayələr, ayələr, ayələri də tərcümə elədik. Keçək. Yox, eləmə, keç aslında. Qardaş, get aç. Nə ki tərcümə etsən ki, burada inkar olunan bir şey var ayələrdə. Nəyi tərcümə etsən? Problem yoxdur, ayələr də ona dəlildir. İndi dəlildir, qəbul elədik. Dəlildir, qəbul elədik. Qəbul elədik. İndi bir dənə bunu izah elə. Və mislu hədəl kətir fil Qur'an. Bunun bənzərləri, bunun eynisi Quranda çoxdur. Bunun əmsalı Quranda çoxdur. Ay mağdur. ينهى أن يد يدعى غير الله غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم Aman. Bəli, Allahdan qeyrisi nə mələklər, nə peyğəmbər, nə də onlardan başqalarına dua edilməsini qadağan edir. Ha, hansı ki ayələr var, qadağan edir bu şeyləri. Ay hə, sağ ol. Çünki fə innə, çünki bu nədir? Fə innə hədə şirkun əv zəriətun ilə şirk. Çünki, çünki bu, bu çünki şirk, bu şirkdir və ya şirkə yoldur. Şirkə aparan yoldur, düzdür? Ay sağ ol. Bir xiləf, nədən fərqli olaraq? Bir xiləf. Yox, nədən fərqli olaraq? Oxu, davamlı oxuyaq da. Cümlə qutarmır baxın. Cümlə qutarmır baxın. Cümlə qutarmır baxın. Bir xilaf. Yəni bu nədən fərqli olaraq? Mə tülab min əhədihim fi həyatihi miləd dua və şəfəə Yəni ha. bu nədən fərqlidir? İnsan sağ olarkən ondan dua istəmək və şəfaət istəməkdən fərqli olaraq. Və izah edirəm. Çünki fə innəhu çünki la yufti ilə dəlikə. Çünki bu şeylər bu, ona götürmür. O şeyə qədər götürmür. Satır. Şirkə götürmür. Düzdür? Aynen. Burada hanı hanı şəfaətçisi şirkdir? Hanı... Bəşər və qulaq nə nədən fərqlidir? Nə nədən fərqlidir? Sağlığında sağlığında dua istəmək, sağlığında sağlığında bir kəsdən dua istəmək və şəfaət istəmək Hə. Ölərkən ondan dua istəmək və şəfaət istəməkdən fərqlidir. Düzdür? Tamam. Aysa ölərkən nədir? Ölərkən şirkdir və ya şirkə aparan yoldur. Sağ olarkən isə. Yox, qulaq as, qulaq as. Ha, görürsən? Sən mən indi burada şeyxin o sözünü fırlatma. Yuxarıda şeyx deyib ki, qəbrinin yanında və qıraqda istəyərsə ulduzlardan istəyənlər kimi müşrikdir. Təkfir eləyib bu şey. Burada isə Yox, yox, yox. Dua, dua, dua. Burada nə var ki, qardaş? Bir dənə bax, şeyxin qovlu var da. Burada nə var ki? Ki o zərə yaşayır qardaş, iləşir. Orada səbəblər ola bilər. Gedib məkan seçsin. Şeyx onlardan danışmır. Burada naburuz şeyx təkvir eləyib onları. Məkan seçməkdən danışır, burada məkan seçməkdən danışır. Hə, deyir yuxarıda var da, əllədiyinə, deyir var da qardaş. İndə qubu, məkan var da, ində qubu. Yox, Bu. Yox, qəbri yanında ona dua edir, ondan danışır. Qəbri Yox, yanında ona dua edir. Başa düşdüm, başa düşdüm. Sən deyirsən ki, burada kiçik şirkdir, düzdür? Yox, Bunu qulaq as. Bax, qulaq as. Ya şey, başa sal bəlkə elə eyni danışırıq. Bax, bir dəqiqə deyirəm. Yani, sən bir dəqiqə görürsən nə var. Hə, eyni danışırıq. Eyni danışırıq. Bəlkə məsələ sual verdik də bayaqları. Bu bir xilaf, xilaf nəyin xilafıdır burada? Bir xilaf deyim, nəyin xilafıdır? Bir xilaf yəni ki, diri həyatda olarsa. Hə, deməli ikisi həyat sağ qalarkən ölü olmaq arasında fərq var. Yəni sağ qalarkən İbn Teymiyyə deyir ki, sağ qalarkən bu götürmür şirkə, düzdür? Hə. Sağ hə, hə, qalarkən şirkdə caizdir. Caizdir. Ümmətdə sağ qalarkən gedib kimləsə qardaş, sən şəfaəti şirkdən ayırırsan, şəfaəti duadan ayırırsan. Sən, sən mən sözümü oxuyuram sənə. Sən ya təsdiqlə ya da inkar elə. Hə, başa düşdüm. Xahiş eləmə. Hə. Hə. hə. Sağlıqda İndi burada bir dənə başa düşdüm mən. Şəfaət istəmək caizdir yoxsa yox? Sağlıqda. Caizdir. İndi mən sənə sual verirəm. Caizdir ya yox? Mən deyirəm ki, caiz deyil, böyük şirkdir. Bu icmadı İbn Teymiyyədə buraya da olur. Sağlıqda, insan sağlığında ondan dua və şəfaət istəmək caizdir. Sağlığında deyə bilərsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua eləyə bilər ki, "Ya Rasulullah, mənim üçün şəfaətçi ol." Hədə şəfa ondan dua və şəfaət istəmək sağlığında cavabdır. Düzdür? Düzdür. Apra bu ittifaq oldu. Və şirkə də götürmür. Götürmür, yox. Aşağı. Bu ittifak nədən fərqlidir? Bu nədən fərqlidir? Bir teymidir, bu nədən fərqlidir? İnsan ölüdə. Aysa ölü olarkən nə demişdi? Ölü olarkən, ölü olarkən bunu istəməklədi deməyədə. Fə illə hədə şirkun əv zəriətun ilə şirk. Qardaş, bir dəqiqə qulaq as. Mən sənə bir dənə söz deyim. Bax, qulaq as. Bax, Orada deyir ki fi hayatihi min ba, min dua ve, şi, ve şefa'a. Gördün ayrı bir bin Teymiye dua ve şefaati. Görsen? Ne içindir? Atıf değil burada. Yo yo yo yo. Bak o yani, dua bakala, ayrı. Bakala, Duanı ki, ve şefaati. Yəni Lan, indi deyirəm e, ki, qardaşlar, qardaşlar, bir də üzr istəyirəm. Mən bir şey özümüzü dəqiqləşdirim. Yəni mən belə başa düşdüm ki, əvvəldən bildiyim kimi bir insan ölümündən sonra onu istəyirsən qeybdən, istəyirsən qəbrin yanında gəlib şəfaət istəmək, demək ki, bu şirkdir, düzdürmü? Sağlığından istəməkdən fərqli olaraq. İndi indi indi mənim maraqlıdır ki, şərh deyir ki, burada şirkdir və ya şirkə aparan yoxdur. İndi bax bu ölmüş insanın qəbrinin yanında gəlib istəmək, nə şəfaət istəmək Bu nə vaxt şirki olur, nə vaxt şirki aparan yol olur. Bax bunu mənə xahiş edirəm izah elə mən bunu bilim. Bax qardaş, qulaq as. Şeyx başdan baş mən danışım, sonra qoy danışsın. Bax şeyx başdan başlayan kimi, başlayan kimi dəxil yoxdur. Fərq qoymur ki, qəbrin yanında olsun və ya qırağında olsun və ya qeybdə olsun. Ölüdən qəbrin yanında durub və ya da qırağında istəyəni müşrik sayır. Və deyir, o ulduzlara dua eləyən mislindədir. Sonra ayələr gətirir dua edən, Düzdür, dua edən, dua edən, dua edən o qeyd elədi. Sən deməli dua ilə şəfaətə ayırırsan. Şeyx deyir ki, onlara dua edənlər. Sadəcə ona bunu deyə təsdiqlə. Sonra daş izah eləyərik. Şeyxin hə. nə deyir, onu da deyə, hə. Amma keçdim. Və deyir ki, bunun mislində Quranda deyir çoxdur. Hansı ki, yəni ki, nəh eləyir ki, Allahdan gerisinə dua olur. Düzdür? Mələklərdən və ya başqalarından çoxdur. Və deyir, çünki deyir, bu şirkdir və yaxud da ki, şirkə aparan yoldur. İndi sən deyirsən ki, bu şirkə aparan yoldur. Hə? Mən, mən o dəfə də demişdim, eyni şey deyirəm. Bu Yox, deyirsən, deyirsən ki, sən vaxtı bir dəfə demişdin. Bu etiqaddan asılı olaraq ya şirk olur, ya da Mən şirk də deyirəm ki, mən də deyirəm ki, şirkdir. Şeyxin birinci sözünü götürürəm, hə. Nə deyirsən? Yaxşı qardaşlar, üzr istəyirəm. Üzr, üzr istəyirəm, qardaş, bir dənə hə, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bax bu şirk, bir insan şirk edir. Qardaş, mən yox, mən anlamaq istəyirəm, hə, qardaş. Siz indi söhbət edirsiniz. Yox, bir yox, bir kəlmə mənim sualıma qardaş. Mənim başa düşdüyüm dildə mənə izah edin də. Bax, bir insan şirk edir, bir insanda şirki aparan əməl eləyir. Bunların arasında fərq varmı, yoxmu? Ama bunu bilməzsən. Hə, fərq Biri şirkəliyi, biri şirkə aparan yol eləyir, düzdürmü? Fərqi nədir? Biri bildin müşrikdir, obisi nədir? Şirket aparan yolu edən nədir? Onu başa düşmək üçün İbn Teymiyyənin kitabı tövhidi var. Rəddiyələri var, Rəddu Alə Bəkri, Zad. Açıb oradan oxuyursan, Şəfaət Varsının kitabı var. Orada qəşə şey izah edir də İbn Teymiyyə. Sən bu sözün mütəşabihi götürüb oraya yapışdırmaqla deyil ki. Və yaxşı, İbn Teymiyyə onda şey, bəhqət təkfir eləmədi. Bəkir həmin bu şeyləri gətirdi. Bəlkə sənə deyir, mən deyir, bunu deyir, etsən deyir, kafir ol, sən cahilsən ona görə. Bəkirini nə təkfir? Bəkir anlamıydı. Bəkirinin böyük şirkdə olmağını etiqad eləyirdi. Hə. Amma sən onun böyük şirkdə olduğunu etiqad eləmsən, ona görə şirki caiz görsən sən. O təkfir başqa məsələdir. Orada qaydalar var. Söhbət təkfirdən getmir. Söhbət şirki şirk görməkdən gedir. Fərqimiz ondadır. Başa düşmürsünüz bunu? Qardaş mənə izah edin də mən nə deyirəm? Bir də şey eşitsən, Ömər qardaş, bir dənə sual verim sənə, sahib bir dənə sual verim sənə. Mən də danışım da, belə şey olar, subhanallah. Qoy mən deyim, sonra nə etsən de də. Hə? Deyirəm ki, qardaş, sən buradan tutmusansa əgər bu məsələni, fə inə hədə şirk avzəriyyəti ilə şirk, düzdür? Sən deyirsən ki, avzəriyyəti ilə şirkdir. Mən deyirəm ki, fə inə hədə şirk. E, mən də bunu götürürəm. Burada nə var? Sən bunu mənə heç eləyəm. Burada heç nə yoxdur. Şeyxin sözünü burada mütəşabihdir. Özə nədir orada? Orada ümumiyyətlə gətirib şirk və şirk səbəbləri. İndi onu açıqlamalıdır. Şeyxin bu açıqlamasını istəyirsənsə, mən şeyxin başqa kitabdan gətirim sənə. Bax gör şeyx şirkə nə deyir? Şirkə götürən yola nə deyir də? Burada nə problem var ki? Sən bunu hara dəlil kimi gəl? Burada axı dəlil yoxdur. İnsaflı olaq. Dedin yoxsa yox? Dedin yoxsa yox? Sualım eşitdim. Hə, sən bayaqla maraqlı bir söz dedin. Dedin ki, mən bu sözün bir şeyxin birinci sözünü götürürəm. Şeyxin hə. birinci sözünü götürmək nə olmur? Şeyxin ümumiyyətlə sözünü götürsün, bütün sözləri götürməlisən. Əgər şeyxin götürsən. Onda şirki mənə başla. Niyə? Belə şey. Ay, ay, so, gələcək, ona gələcək, sahib ona gələcək. Sadəcə olan mən sənlə bir şey başa düşmək istəyirəm. 200 birlikdə bir şey başa düşmək istəyirəm. Sırf sıfırdan başlayaq başa düşə bilməyimizi biz bilirik ki, bu şirk olur ona görə ki, şü, müşriklərin şəfaət etiqadı var da, başa düşürük. Biz qəbul edirik, düzdür, müşriklərin şəfaət etiqadı var. Ana. Hə, qəbul edirik də bunu. Şirklərin növü oyudur. Ayşo, şəfaət etiqadı müşriklərdəki şəfaət etiqadı şirk idi, düzdür? Bəli. Ayşo, indi mən bir dənə so izah eləyə bilərsən ki, müşriklərin şəfaət etiqadı nə üçün şirk idi? Nə üçün şirk idi? Çünki onlar Allahdan qeyrisindən ölmüş insanların qəbrinin üstünə gəlirdilər <coughs> və orada o qəbirlərin üzərindəki o hansı ki o kübbəzlər, zadlar vardı və yaxud nəsə təmsili. Orada dururdular, deyirdilər ki, mənim üçün Allahın nəzərində şəfaətçi ol. İndi başa düşdüm. Bu nə üçün şirkdir ki? Bu nə üçün şirkdir qardaş? Çünki Allah bu əməli bizə Quranda şirk kimi bildirir. İndi soruşa bilərəm sənə hansı ayədədir ki, o şirk kimi? Onu onu bilməksən, mən sənə desəm, razini qəbul edirsən, fəxri razini. Böyük şeyhlərdən. Sən qəbul edirsən yoxsa yox? Hə, mən qəbul eləmirəm. Ancaq mən imunu fəxri razidən gətirəcəm sən bu söhbəti. Yox, yox, mən sənə Qurandan ayə istədim. Təfsirə qalsa tə mən, çox təfsir gətirmək olar. Mən sənə Quran ayə, Qurandan ayə gətir mənə. Harda Quranda? Sən deyirsən ki, Quranda Allah bunu şeyx deyir, bu şəfaatdir. Həmən o dua var idi, o, o şey var da. Hələli şeyxin həzihi məfəhimunə vara kitabı. Və o kitabı aç, o kitabda bu ayəni gətirib, təfsirləri də gətirib. <coughs> Mən başa düşdüm, ya. sən sən mənə şey elə, mən sən dedin ki, mən Quranda şirk deyib. Yəqin ki, bilirsən də Quranda harda buna şirk deyib Allah Taala. Ona görə mənə cavab olaraq bunu verdin, düzdür? Düzdür. Hə. Aşağı indi mən də soruşuram ki, hansı ayədə Allah Taala şəfaətdə həmin şəfaətə şirk deyib? Yəni deyib ki, şəfaət şirkdir. Və ya da bir hər hansı bir işarə işarə eləyib ki, şəfaət şirkdir. Yəni şirklərin hansı ayədə bu qulaq as, hansı ayədə şəfaət adı çəkilirsə, hamısında şirkdir. İndi birin dənə də, birin dənə Allah rızası üçün də uzaq elə birin dənə. O vaxt, elə ürəyin hansı istəyən götür, ondan da sənə dəlil gətirəcəm. Ürəyin hansı istəyir. Sayı hesabı yoxdur ayələrin. Mə na'buduhum illə liyuqarribuna ilallahi zulfə. Orada şəfaət sözü yoxdur. Şəfaət ki, orada izah olunur, deyir, bizi Allah yaxınlaşdırır. Orada şəfaət söhbəti yoxdur. Orada Həuləi şüfəə hə, Görürsən, sən qurba ilə şəfaəti aid, aid eləyəmirsən, qardaş. Yaxşı da sən izah elə, şəfaət nədir izah elə. Qurba başqa şeydir. Bax, gedir, qur, qurba bilsən nədir? O ayədəki məna bilsən nədir? Bax, gedirlər o övliyalara qulluq eləyirdilər də, onların Tutaq onların adına qurban kəsirlər, neynirlər, neynirlər ki, bu övliyaların yanında bunların hörməti olsun ki, bunlar Allah sponsorlara bunların ehtiyaclarını çatdırsınlar. Amma <coughs> şəfayət isə, şəfayət isə, birbaşa onların, yəni Allah nəzdində şəfayətçi olmalarını istəmələridir. Gəlirlər onlardan tələb edirdilər. Başa düşdüm. Fərq nədir? İzah elə mənə. Fərq nədir bunun? Fərqini dedim də sən qurba başqa şeydir. Ba deyir ki, Yo, sən demə, sən dedin ki, ehtiyaclarını Allah'a çatdırsınlar. Düzdür? Dedin ki, ehtiyaclarını Allah'a çatdırsınlar. Qardaş, Zübabə hədisi yadındadır. Hə, hədis yadındadır. Aynen. Deyir, qarrib və ləv Zübabə. Yadındadır o hədis, ləfz. Və ləv bir Zübabə, hə. Qarrib nə idi orada? yaxınlaşır. Yəni bir şeylə bir, bir şey gətir, bir şey yap. Əmələr qarif dedilər orada. Qurbana. <coughs> Milçəyə deyir qurban kəs, yaxınlaş. Qarif deyir, vələv zubabə. Hətta deyir milçək də olsa deyir, yaxınlaş deyir milçəklə. Gördüyün şəfaət deyil, başqa şey. Yox, ə, sən mənə babayaqla söz dedin, onu izah elə. İki dənə şey mənə zikr edin, amma iki şey prosta adlarında fərqləndir. Sən izah eləmədin. Nəyi, nəyi? Bu qar bu nəyi demək? Bir kəs, bir kəs, əgər sən sən məsələn gedirsən bir adamın yanına, tutaq ki, bir insanın yanına gedirsən, bir ə, e, kraldır. Sən gedirsən onun yaxın bir adamına deyirsən ki, mənim ehtiyacımı krala çatdır. Sən nə etmiş olursan? Mənim ehtiyacımı krala çatdır. Kralla öz aramda bir dənə vasitəçi tutur. Ayşə, ona nə deyirlər ərəblər? Kəfayət deyirlər. Ayşə, İndi sən dedin ki, birincisini izah eləyəndə mənə, yaxınlaşdırmağı izah eləyəndə dedin ki, onlar gedib deyirlər ki, ehtiyaclarını Allaha çatdırsın da, onların ehtiyaclarını onlar vasitəsilə Allaha çatdırsın. Bu şəfaətdir. O birisi də deyirsən ki, getdilər dedilər ki, bizim üçün Allah yanında şəfaətçi ol. Bu ikisi arasında fərq nədir? Nətər olur insan? Biri Allah yanında necə şəfaətçi olur? Deyə bilərsən? Biri Allah yanında məqamı olan birisi olur. Ha. Bu da onu ölümündən sonra gedib tutur ki, şəfaətçi olsun, amma sağlığında isə problem yoxdur. Başa düşdüm. Çörəkçi çörək bişirir, şəfaətçi nə edir? Yox, belə də mən onu başa düşmürəm nə deyirsən. Bax, peyğəmbərdir sallallahu əleyhi Hə? Sağ idi. Şəfaətçi idi. Gedirdin deyirdin ki, Ya Rasulullah, Allah Subhanahu dua elə mənim günahlarımı bağışlasın. Deyirdin. O da dua hə. eləyirdi və Allah Subhanahu sənə bağışlayır. Hə. Ancaq Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra belə bir şey böyük şirk sayılır. Çünki İmin Nuh, nə ki Nuh əleyhissalamın qövmündə olub, şəfayət məsələləri, Peyğəmbər salam qövmündə olub, həmən şeylərə qayıdır onda. Hə. Ha. Ancaq şəfayəti, şəfayəti duadan ayıranlar iki qism alimlərdir. Bir qism alimlərdir ki, şəfayəti duadan ayırırlar. Onlar İmin Nuh qəbrin yanında gedib Dua eləyəndə kiçik şir kimi baxırlar, ehtiyacı çatdırmağı, Şeyx Hüseymin kimi, Barrak kimi. Ancaq şəfaəti duadan ayırmayanlar böyük şir kimi baxırlar ona. Necə İndi... Şeyx Salih, Şeyx Muhammed Abdülvahab, ancaq şəfaətə kiçik şirk deyən ümmətdə alim yoxdur, qardaş. Bu məsələ icmadır. Sən mənə Yaxşı, sən bunu dedin, bunu sən dedin də, düzdür? Bunu sən dedin. Sonra, Qutarım sonra qardaş, qutarım Qutar, sonra. Qutar, qutarda mənə xəbər elə. Sən mənə yasını söz gətir, yasını açıq aydın ki, Allahdan qeyri ölən bir insandan şəfaət tələb eləməyin hökmü kiçik şirkdir və yaxud da bidətdir. Gətir bir dənə alimdən, eşidirəm səni. Get sənə bir il yoxa 5 il vaxt verirəm. Araşdır, gətir. Sən qutaranda mənə xəbər elə. Qutarmışam, eşidirəm, gətir. Sonra mənə bax bu fətvanı gətir. Ay, su, bu sözü gətir. Qurtardım. Mən hə, indi hə. bir şey soruşmaq istəyirəm səndən. Mən əgər gəlsəm, desəm hə. peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ya Rasulullah, sağdır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Deyirəm ya Rasulullah, mənim üçün Allahdan falan şey istə. Mən Allah peyğəmbər vasitəsilə şəfa peyğəmbərdən şəfaət istədim ya yox? Sağ idisə şə şəfaət istəyirsən də. Ayşə, öləndən sonra peyğəmbərin qəbrinə gedirəm, deyirəm ya Rasulullah, mənim üçün Allahdan bir şey istə. Mənim üçün Allaha dua et. Şəfaət istədim ya yox? Şəfaət istədim, bəli. Ay sağ. Bəs sən deyəndə ki, duanı şəfaətdən fərqləndirirlər. Necə fərqləndirirlər? Mənə izah eləsən o fərqi. Allah, indi get qardaş. Get Şeyx Hüseynin kitabını aç. Kəşf mən getmə sən izah elə burada. Ki açım onda oxuyum qulaq as, hə. Əşi açım oxuyaq qutaraq hə. 4 səhifə danışdı orada. Ə e, sən bir qısa şəkildə izah eləyə bilməzsən mənə ki, sən belə ki, izah eləmirəm. Bu qısa şəkildə izah olunan məsələ deyil, qardaş. Bəlkə izah eləyə bilmirsən ona görə. Mən izah eləmirəm, sən aç izah elə. Burada nə problem var ki? Yox, mən deyirəm fərq yoxdur. Sən deyirsən ki, fərq var. Fərq yoxdur, fərq yoxdur. Mən hə. də oraya deyəm fərq yoxdur. Ancaq Şeyx Seymin oraya da olmuyor. Mən Salih Əl-Şeyxin rəyindəyəm ki, bu duadır. Fərqi yoxdur. İnsan öləndə və ölməyəndə. Əslində fərq yoxdursa, əslində fərq yoxdursa sənə görə, Belə söyləşib və qəbri yanında o elədi, o başqa yerdə hamısı böyük kimi, İbn Teymiyyə rəyi kimi. O yüzden müşrik icma var. İcma var da düzdür, icma var da. İcma var, elhamdülillah. Nə var? Aşıq, sən deyirsən icma var. Yəni fərqi yoxdur da, icma var. Bəs sən hə. o deyirsən ki, o fərq, sən deyirsən ki, o fərq qoyanlar yoxdur, İbn Hüseymin fərq qoyur. Deyir ki, bəs fərq var. Biri var dua istəyəsən, biri var şəfaət istəyəsən. Sən də elə düzgün olaraq mənim kimi deyirsən ki, dua istəmək özündə şəfaət istəməkdir elə. Düzdür, fərq yoxdur. 10 nəfər duada axı. Çox gözəl, çox gözəl. Bəs bir misal verə bilərsən mənə şəfaət istəmək necə olur? Bir misal ver sadəcə olaraq. Mənə izah elə və fərqi sadəcə bir misal. Gəlirsən, qəbrin üstə gəldi, ölüb. Deyir ki, Allah nəzdində mənim üçün şəfaətçi ol. Mən tutaq ki, günahlarımı bağışlasın. <coughs> tutaq ki, mənim işlərimi səhmana salsın. Uşağıma şəfa versin, nəm neynəsin, neynəsin. Və budur, yəni budur, şəfaət budur. Şəfayətçi ol, yəni o demək ki, Allahdan istədən mənim üçün falan şeylər. Mənim üçün də istədən yəni ki, belə elə bunu. Belə fərq oldu. Bu yəni fərq, fərq oldu da. Mən fərq görmürəm ki. Və İbn Hüseymin nətər fərq görür bunun arasında? İbn Hüseymin cahil yox. Hə? Şeyx Hüseymin ayrı, İmunla gəlib o qəbrin yanında durub ehtiyacları işləməklə şəfa istəməyə ayrı. Ona kişi şirk deyib, mənim ehtiyaclarımı Allah çatdır. Bu birisinə isə şəfaətə isə böyük şirkdir. O Şeyx Hüseynin rəyidir. Mən isə qardaş fərq görmürəm. Mən bu birisi rəydəyəm. O bəs, bəs, amma Şeyx Hüseynin özü Bəs dedik, qulaq asda incə məqam bir sənədir qardaş. Şeyx Hüseynin özü şəfaətə nədir? Deyir böyük şirk. İndi sən mən bir dənə alim gətirən məsən axı şəfaəti kiçik şirk desin. Nəinki şey, bidət yoxdur, daha kiçik şirk gətirən məsələn, yoxdur yəni, belə. Yəni sənin qəsdin odur ki, de, bir alim de, yoxdur ki, desin ki, yox, yox, harda yoxdur, nə varsa gətir. Məsələn, qəbir yanına gəlib desin ki, yox, qəbir yanında yox, var görsən, onlar ay qəbir yanında olmur, şey salmır. Görsən İbn Teymiyyə ayırmır. İbn Teymiyyə deyir fərqi yoxdur. Qəbir fərqi, yanında fə, fərqi yoxdur da, fərqi yoxsa da nə şey eləyirsən ki? Deyirəm mən deyirəm ki, gedir məsələn qəbir yanına, fərqi yoxdur demirsən. Sən İbn Teymiyyə təqlid eləmirdin? Yox, mən, mən, mən, sən, sən demədin misal ver. Alim demədin misal ver. Mən də gətirirəm də. Hə, gətirirəm qardaş. Mən də deyirəm ki, orada hə. ixtilaf var. Duada, şəfaətdə yox. Şəfaətdə yoxdur. Bu şəfaət ləfsi var ha. Bunu heç kəs işlətmir. Bu icmadır. Hə, başa başa düşdüm. Sən dedin ki, şəfaət istəmək. Qardaş, bir dəqiqə qulaq as mənə, xahiş edirəm. Bax bunu deyim sakit dayanım. Bax sənə deyirəm ki, alimlər şəfaətlə duanı ayırıblar. Özün özdə o e, şey ulema nə şeyin nə tərəddüd üzrə söhbət var deyə bura. Orada gətiriblər o məsələni. Həmin o şeyləri at, oradan oxu görəcəksən ki, o kiçik görənlər şəfaətə demirlər, duaya deyirlər. Özəl orada izah edir Şeyx Hüseyin deyir ki, o Allah Allahdan qeyrisinə heç nə istəmir. O deyir gəlir qəbrin yanına, elə etiqad edir ki, bu onu eşidir və deyir ki, Allaha bax, bunları çatdır. Bundan heç nə istəmir. Və bu ilə şəfayətin arasında fərq qoyulur. İndi o Başa fərq qoyub, sənin problemin böylə, qardaş, qulaq as. Aş, oldu. Mən razıyam sənə, mən razıyam sənə, sən bunu niyə davam edirsən, mən razıyam sənə. Mən sadəcə anlamaq istəyirəm ki, sən anlamaq istəyirəm ki, sən o birisi alimlərin görüşünü anlayarkən, yəni izah, e, deyirsən ki, burada bir incəlik var. İndi sənə görə bu incəlik odur ki, bu alimlər fərq qoyurlar ki, dua istəməklə şəfaət istəmə arasında fərq var. Düzdür? Bəli, bəli. Və sənə görə onlara onların görüşündə demək ki, Allah yanında şəfaətçi ol və yaxud da demək ki, səndən şəfaət istəyirəm. Arada fərq var yoxsa yox? Onlara görə var fərq arada. Mənim yanımda, yəni mənim eybi yox, şəfaətçi ol yox. Mənim bax bu etibar Allaha deyir ki, mənim uşağıma şəfa şey olsun. Mənim uşağıma şəfa versin. Allahdan bunu mənim üçün istə. Bir də deyir ki, Al Allah spontanların yanında mənim üçün şəfayətçi ol. Bunları onlar ayırıblar, qardaş. Bunlar onlar üçün, onlardan <coughs> məsələ fərqlidir, hə, fərq qoyublar. Yox, sən deməksən ki, onlar deyiblər ki, e, gedib desən ki, birinə, yəni ölmüş birinə desən ki, mənim al, e, səndən şəfaət istəyirəm və desən ki, Allah yanında mənim üçün şəfaət et. Bu ikisi arasında onlara görə fərq var. Hə. Sənə görə fərqi yoxdur. Yox, mən, mənə görə yox. Ümmətin çox, o ancaq müasir, müasir alimlərdədir. Belə mütəqəddimlərdən var ki, belə ləhs yoxdur. Məhəmməd Aşır, əvvəlkilərdən ayırmayıblar. Aşır, əvvəlkilərdən, əvvəlkilərdən kimlər desələr ki, məsələn, şəfaət istəyirəm səndən. Onlara görə əgər bir alim desə ki, mən səndən şəfaət istəyirəm ya Rasulullah, hə? Bir bir cahil desə ki, mən səndən şəfaət istəyirəm ya Rasulullah. Məsəl üçün, hə? bir cahil desə ki, məsələn şəfaət istəyirəm ya Rasulullah. Belə çıxır ki, bunlar əvvəlkilərə görə çünki deyirsən ki, əvvəlkilər fərq qoymayıblar, hə? Belə çıxır ki, onlara görə demək ki, Allah yanında şəfaətçi ol da eyni səviyyədədir. Düzdür? Əvvəldir. Qulaq as. Hə, yəni o baxımdan eynidir, hə. Ayşə, əvvəlkilər bu cür, bu cür ehtiqatda olub da, düzdür? Əvvəlkilər bu cür ehtiqatda olub. Ayşə, o zaman onlar məsələ alimlərin, lap qədim alimlərin görüşlərindən oxuyun bəzilərini. Mən sənə özü gətirə bilərəm. Yox, yox, yox, lazım deyil. Mən sənə deyirəm, onlar... Baxın, bəzi alimlər olub ki, İmam Nəvəvi kimi. Yəni, onlar şey icazəni görüb. İcma nəql elədi, icma nəql elədi. O şübhədir, onun cavabı var, ha hə ki. Yox, yox, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, sahib, sahib, sahib, sahib. Sən dedin ki, icma vardır. Dedi ki, heç bir alim, bir dənə də mən sən sən mənə dedi ki, vaxt verirəm, bir dənə də hə, alim tapsın, vaxtdaşı tutmasın. İcmal edəmə. Yox, sən dedin ki mənə, mən sənə vaxt verirəm, bir il vaxtdaşı bir alim tamam bəs sən dedin. Elm tələbəsisən, başa düşürəm. Düzdür, mən deyirəm icmalar sözünün dalında durmuşam. Sənə deyirəm indi elm tələbəsən, həmbəli fikrindən zanlı oxumusan da, yəni ən azından heç olmasa varaqatla da oxumusan. Varaqat həmbəli fikri deyil, ay zavallı. Varaqat həmbəli fikri deyil. Həmbəli fikrindəsən, bilirsən nətə hansı kitabdır? Həmbəli fikrində götürürlər o kitablardan. Çünki mən mən üçün maraqsızdır o şeylər. Sən mənə Ay, əlbəttə sənin üçün maraqsız olacaq. Sən mənə dəli. Sən bir dəqiqə ya. Sən icma nədir izah elə? İcma nədir izah elə? Əki, həmbəli fikirdir. İcma, icma. Yo, birinci sən mənə deyir görüm hələ icma nədir ki, sən buca başlamısan şey eləməyə. İcma müəyyən bir vaxtda alimlər toplumunun yığışıb öz aralarında bir rəyə gəldikləri bir şeydir. Hansı ki, heç vaxt onun zamanda, eyni vaxtda yaşayan heç bir kəs onlara bundan müxalif olmuyor. Əgər o icma olarsa və ondan sonra hər hansı bir alim bu icmaya protiv, müxalif bir rəydə olarsa, ona elməni şaz deyil. O rəyi götürmürlər. O rəydə xətəkar kimi baxırlar o adama. Necə ki, İmam, Əhməd, İmam Əbu Hənifənin imam məsələsi kimi. Başa düşdün? Ona görə də burada İmam Nəvəvi kimi başqa alimlərin bu məsələdə əşarilərin xüsusən gətirdikləri bu şeylər öz hansı ki, onlar fərqli idi. İmam Nəvəvi sadəcə Peyğəmbər s.ə.və xas görmüşdü bunu. Başqalarına şirk sayırdı. Və onun üçün onun da təvili var idi hədislər o şəfaət məsələsinə görə. Onun da cavabı var ki, Yəni siz peyğəmbəri xas gətirmək üçün dəlil gətirməlisən. Çünki qardaş, Allah Subhanahu peyğəmbərə şəfaət verdiyi kimi Rasulullah sallallahu əleyhi həmçinin mələklərə verib, həmçinin nəbilərə verib, salihlərə, şəhidlərə verib, bizim özümüzə də verib. Ona görə sən peyğəmbər sallallahu əleyhi xas burdan çıxartmaqla dəlil gətirməlisən. Ya da sən bizim hamımıza doy eləməlisən. Onda sən dedin, sən salamın qövmü. Bax, dedin sən, sən dedin Yox, dedin də sözü dedin sən. İndi mən sənə deyirəm ki, kim nəql eləyib əvvəlkilərdən icma nəql eləyib? Sən mənə qoymursan nə danışmağa. Yox, e, sən dedin icma nəql eləyib, keçdin başqa mövzuya. Mən sənə deyirəm ki, icma demirsən və olub bu məsələdə icma var. Kim nəql eləyib o icmayı? Kim nəql eləyib? Hardadır o icma? Nəvəvinin bu sözü, qardaş. İmam Nəvəvinin bu sözü. İcmaya müxalif deyib o götürülmür və o xəta kimi götürülür. Çünki işlər mən, sən, mən səndən bir so sual verirəm. Deyirəm ki, kim nəql edib bu icmanı? Hardadır? İmam Ədnəvidən əvvəl icma nəql olunub bu məsələdə? Hə, o şeylərin sənədini istəmirsən. <coughs> Nə istəmirəm? Hə? Sən, sənədini istə sənəd lazımdır sən. Yox, bir dənə ad ver mənə. Mənə Yox, ad e, ver. Mən sənədini sənəd... sonra gətirərsən. Sənədini heç, sonra deyərsən mənə. Heç bir sənəd... yazmır. Hə? Muhammed ibn Abdülvahab zad gətirib kəşf Əşi Muhammed ibn Abdülvahab müasir zamanda yaşayıb. Sən mən sənə deyirəm ki, həm alimdir. Mən onu Dəxli yoxdur. Muhammed ibn Abdülvahab necə necə deyə bilər ki, Muhammed ibn Abdülvahab necə icma nəql edə bilər? Fauzan deyib, hamısı alimdirlər. Mənim üçün onlar kəzzəb deyil. Belə dəlilini istəsən gedim araşdırım gətirim. Belə ay ki, Subki nəql eləyir ki, Subki nəql eləyir ki, Subki. Subki İbn Abdülvahabdan əvvəl yaşayıb da, düzdür? Hə, Eşitirsən? Əs-Subki hə. hə. nəql eləyir ki, Subki nəql eləyir ki, deyir təvəssüldür, istiğasədir, istianədir. Bunları indiyə qədər bütün alimlər caiz görmə ta İbn Teymiyyə gəlinə qədər. İndi o birisi sənə bir əşarı dönüb qıraqdan sənə desə ki, Və burada nə var ki, sən o sözü gətir mənə, biz də onun rəddiyəsini də tapaq, oxuyaq, qutarsın, geçsin də. Yox, yox, yox, yox, yox, bax, sənin dediyin məntiqlə, sənin dediyin məntiqlə belə çıxır ki, sən desən ki, İbn Abdul... Nə deyək ki, ha? Alimlər hansısa məsələdə nəyisə caiz görüblərsə, şirk götürür. Onların cavabı var öz dövrünün alimlərindən. Ondakı əlhəmdülillah İbn Teymiyyə öz cavabını verib. Elə İbn Teymiyyə sözünü gətirəcəm bəs eləyəcəm. Ay kişi sən İvandan danışsan, mən sənə nədən danışam, sən nə danışsan? Məsələn mənə mən sənə soruşdum icma dəlillə. Şəfaət söhbətindən şəfaətdən dəlil gətir. Ya Rabbim, sən kimi zır cahil mən görməmişəm də indiyə qədər zarafatsız. Sən bilən həqiqətən mənim əlim istəyirsə çandı. Sən sən sən belə Nəcd əhlindən bir iki kitab oxumusan. Nəcd əhlindən bir kitab oxumusan. Nəcd əhlindən bir iki kitab oxumusan. Başqa bir xəbərin Köşmə bəs eləyibsən əqidəvi söndürməyə, bəs eləyib bir dənə kitab. Həri, həri. Nə problem var ki? Həri, adi bir suala cavab verəmirsən. Adi ya bir suala cavab vermir. Ağzından qatıq tökülürsən ümumiyyətlə. Danışanda hə, deyirsən ki, hə, mənə sənə hə. bir il vaxt verirəm. Danışanda deyirsən sənə biabırçılıq olacaq. Sənə danışanda deyirsən ki, sən danışanda sənə bir il vaxt verirəm, bir alim gətir. Sonra deyirəm ki, alimləri oxuyum sənə bir vaxt. Ay yox, icma var, icma var. E, deyirəm icmanı kim gətirib? Abdulvahab gətirib. Gülüş də ki, sən hara getsən sənə gülərlər. Gətir, ay kişi, çupkin sözün gətir. Əşrəfqələ sözünün mənsədində deyir ki, icma olub bu vaxta qədər İbn Teymiyyə gəlir. Denən ərəb dostu tərcümə eləyək. Ərəb mən sənə axtarıb taparam mən sənə. Oxu da. Gözləyirsən tapım sənə. Ay yox, lazımdır. Tərcümdə oxu özünü, onu oxu mənə təzdən. Alimlərin sözünü oxuyum sənə. Subkin sözünü. A ki, Subkinin sözünü mən ağlımdan dedim sənə ki, Subki deyib. İstəsən tapıb hə. göstər, oxuya bilərəm sənə. Sənə inaram, denən. Hə, ə, Subki deyib ki, hə. bilin ki, indiyə qədər alimlər təvəssülü, istiğatəni caiz görürlər ta ki İbn Teymiyyə gəlinə qədər. İbn Teymiyyə gəlib və onların bu icmasını pozur. Əsuf icma nəqli. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Hə, indi başa düşdüm. Son verəm. Başa düşdüm. Biz nədən danışırıq indi? Kəfayətdən danışırıq. Abi başa düşdün sən sual, başa düşdü sualımı verirəm sənə. Başa düşdü sualımı verirəm. Əşi İbn Abd sən dedin ki İbn Abdülvahab nəql eləyib. Mən dedim ki, İbn Abdülvahab müasir zamanda yaşayıb. Sən dedin ki, mənim fərqi yoxdur, alimdir, nəql eləyib. Mən də sənə deyirəm ki, Allah ondan da əvvəl İbn Teymiyyə ilə eyni zamanda yaşamış Əs-Subki nəql eləyir ki, ondan əvvəl icma olub. İndi əşari hə. sənə bununla gəlsə, əşari bununla gəlsə, sən ona nə cavab verəcəksən? Əşari gəlsə belə bir ləqillə, nə cavab verəcəksən? Əşari gəlsə, birinci mən o lə ilə illallahın mənasını soruşacağam. O da başlayacaq, deyəcək, lə qadir ələl ixtira. O ilə də mən o başa salacağım ki, qaqaş, sən heç lə ilə illallah başa düşməmsən. Ona görə səndə şir yoxdur vapşe. Sən elə əşari nəqidəsinə görə nə istəsən elə də, nə problem. Mən sənə normal bir adi bir sual verdim. Zabit elə. Mən də adil cavab. Əşari o nə O nə nə deyirsən? Deyirsən xətadır yox. İllallah nə deməkdir? Yox, deyirsən xətadır yoxsa düzdür? Yox, deyəcəm deyirəm. La ilahe illallah nə deməkdir? Sən əşari soruşuram. Cavab ver. Ay adam, sən burada mənim aktyorluq eləmə. Mən sənə sual verirəm. Deyirəm ki, <laughs> e, Əşrəfgilin nəqlinə sən nə cavab verəcəksən? Mənə demə ki, sən la ilahe nə deməkdir? Bu nə bu nə cavabdır? Şəfaətdən danışırıq. Şəfaət. Şəfaət. A şəfaət dedir, icma var. Sübut eləyə bilmədin icma var. Şuda da nə istəyirsən? Mən sübut eləmişəm şeyxlərin adına isə sənədlərin gətirib, sən mütəqəddimlərdən gətirib İbn Teymiyyədən də. Yox, icma nəqləsi, icma, icma, icma. İcma eləyədir, icma demirsən? Hə, icma nəqləsi. Şəfaətin böyük şirk olmağı icma demirsən? Hə. Hə? Dönə dönə. Hə, bunu, bunu istəmirsən məndən. Nəql elədi, icma nəql elədi. Yox, bildimə bunu istəyirsən də şəfaətin şeyini, düzdür? <coughs> Şirk olmasın. Bəli, şəfaətə Hamımız. Bunu gəl, bunu sənə gətirsəm. Söhbətimiz qutarır, tövbə eləyirsən, qutarır da söhbət. Düz deyil? Sən qulaq assan. Yox, mən bunu bilmək istəyirəm də. Bu çox önəmlidir. Sən gətir şey, hər hansı bir alim, istər İbn Teymi olsun, ya da İbn Teymi nə eyni zamanda, İbn Abdülhabdan yox, İbn Teymi olsun ki, desin ki, ölüdən şəfaət istəmək tutaq ki, qəbrinin yanında gedib peyğəmbərdən şəfaət istəmə və yaxud da demək ki, şəfaətçi ol. Özü desən ki, İbn Teymiyyə görə fərq yoxdur. Dua istəmə, şəfaət istəmə arasında fərq yoxdur. Gətir ki, dua istəmə, şəfaət istəmə icma ilə şirkdir. Hə, qəbul edək. Onda mənə vaxt ver, qoy mən sənə onu gətirim. Yaxşı? Hə, gətirərsən, gətirərsən. Hə, bir ikincisi də sən deyirsən ki, mən şirki caiz görürəm, hə? Hə, mən deyirəm, yox, sən özün deyirsən. Mən deyirəm ki, şə şəfaət istəmə bidətdir. Deyirəm caiz deyildir. Sən desən ki, şirki caiz görürəm mən. Sən hə? cəfayəti şirk saymadığına görə. Mən dedim ki sənə ki, deyirəm ki, bidətdir, yəni olmaz. Sən deyirsən ki, caiz görürəm mən. Qulaq, qulaq, qulaq. Yox, cavab hə, ver sualıma. Sualıma cavab ver. Caiz görürəm yoxsa yox? Sən sən necə adamsan, mən başa düşəmirəm. Sən şirki şirk saymırsan. Sən nə danışırsan? Şirki şirk, şirki içindəsən. Nə danışırsan? Sən deyirsən ki, şirki şirk saymıram. Sən deyirsən. Mən sənə deyirəm, sən dedi ki, yavaş eşit görmürsən. Sən dedin ki, caiz görürəm. Dedin caiz görürəm. Ha, qırağa çəkib başqa şey getmə. Dedim ki, caiz görürəm. Dedin caiz görürəm. Dedin yoxsa yox? Yox, Allah sevmək küfürdür. Ulan adam sən sən dəhşətsən sən. Sənə sualıma cavab ver bir dənə. Allah sevmək küfürdür. Müzakirə ədəbi öyrədiblər sənə. Sənə sual verirəm. Deyirəm ki, deyirəm ki, yola ver hə. Dedin ki, sən şirki caiz görmüsən, mənə dedin sən. Mən sənə sual verdim, dedim ki, mən Yo. o sən şirk adlandırdığın əmələ, sən dedin ki, o sən şirk adlandırdığın əməl yoxdur. Mən deyirəm ki, onu etmək olmaz. Bilmə başa çıxdım, nə başa çıxdım. İndi mən də sənə eyni sualı verirəm, səni başa salmaq üçün. Allah'a söyləmək küfürdür. Hə. Ha? Mən deyirəm ki, Allaha sövmək caiz deyil, küfür deyil, kiçik küfürdür. Ya küfür deyil, bidətdir, amma caiz deyil. İnkar elədin, sənin məntiqin budur ya ki, gülməyə söhbət etmişsin. Nəyi inkar elədin? Hı? Hə? Nəyi inkar elədin? Deyirəm ki, Allaha sövmək küfürdür, düz deyil. Hə. Rahatsa mənim. İndi sən küfür görmürsən, mən də küfür, sən küfür görürsən, mən küfür görmürəm, amma deyirəm caiz deyil. Adə, nətər olur? Mən sənə deyirəm ki, mən, sən onda deyə bilərsən ki, mənə ki, sən küfrü caiz görürsən. Yox, deyirəm caiz deyil də. Deyirəm, sənin kimi bax sən şəfaəti belə eləyirsən. Nətər bax, olur ki, sən izah elə mənə, nətər olur ki, mən caiz görürəm şirki. Onu izah elə mənə. Sən caiz görməyini izah elə. Bax, sən bax. Sən şirki, şirk görmədiyin üçün, qardaş, görmədiyin üçün özün böyük küfrə, şirkə düşürsən. Çünki Allahın ayəsini inkar edirsən. Aşağı. Hə. So, bu ilə da, qardaş, dindən çıxırsan. Aşağı. İndi mən sənə sual verirəm. Hə. Sən ölüdən, gedib bir ölüdən dua istəmək eşsən, ölüdən hə. dua istəmək. Deyirsən ki, Allahdan mənim üçün məsələn şəfa istə ölüdən. Sənə görə şirkdir də bu, düzdür? Bəli. Şirkdir də düzdür. Deyirsən ki, əvvəlki alimlər bunu icma ilə şirk saldılar, düzdür? bəli. Bəli, İbn Üseymin deyir ki, fərq var bunda. İbn Üseymin buna deyir ki, yox, bu böyük şirk deyildir, kiçik şirkdir. Sən İbn Üseymin adına yalan danırsan, ya da ola bilsin çap başa düşmüsən. Akşi, sən özün bayaqlara etiraf elədin. Dedin ki, İbn Üseymin hə. dua ilə şəfaət arasında fərq qoyur. Ha, hə, qardaş, sən İbn Üseymin şəfaətə şirk dem, şəfaətə demir o sözü. İbn Üseymin dua istəyir. Ayrı. Akşi, dua istəməyə deyirəm mən. Dua hə, istəmək. Dua. Deyib. Gətir. Nə deyib? Bidət gətir, bidət deyəni. Yo, yo, bidət, bidət, bidət, bidət deyən də gətirirəm mən sənə. Mən sənə bidət deyən də gətirirəm. Hə. Məsələn, Əddəhlənə, Əddəhlənə cavab yazmış alimi tanıyırsan da? Kimi? Əddəhlənə cavab yazmış alim. Abdurrahman Həsən Əlşex deyirsən? Siyanətül insan ən vəsvəsətid dəhlən. Həsən Əli Şeyxindir də inşallah. Ya da Abdüllətifin. Əli onun deyil. Həsən Əli nə Həsən Əli Şeyxinin nə də Abdüllətifindir. Çox rəddiyələr oldu. Dansa o bir dənə böyük də var 1500 səhifə onu deyirsən. Ən məşhur rəddiyə Hindistan alimi yazıb. Hə, belə adı yadımdan çıxıb təxminən bildim. Elə orada gətirilibdi o söhbət. Ha bu şeydə o, o şəfaət tərəddüdü nəki sənədləri oxuyursan da sən mənim. Ada onu oxumuram ki, sən elə tutmusan şəfaət tərəddüdləri, tərəddüdləri. Onu oxumuram. Həmin alimdən gətirəcəksən. Qəbrin yanında istəyən kiçik şirkdir. O şəfaətdən danışmır orada. Ay kişi, sən nə bilirsən mən nə oxuyuram, nə oxumuram. Oxu, oxu yaxşı, oxu. Əbşoda da başlama şəfaət tərəddüdləri, nə bilim, nə zəhri tərəddüdləri. Oxu yaxşı. Gözləmə, sənin üçün oxuyuram. Ha, oxu. Buna mən mənə alsa mən geriyə istəyirəm. Zəhmət olmasa mənə də göndər də, mən də baxım yəni. Ha oxu, eşidirəm. bu alim Muhammed Bəşir Əs-Səhsəvani Əl-Hindi Siyanətul İnsan an Vəsvəsəti Şeyx Dəhlən Bu dəhlənə aid dəhlənə qarşı rəddi yazır. Bu məsələ toxunu deyir ki, alə ənnən nəqul İzə qalə əhəd min abədətil ənbiyə və salihin Ya iş fi maridi fəmə muraduhu Biz deyirik ki, əgər peyğəmbərlərə və salihlərə ibadət edənlərdən biri desə ki, ey filan kəs, mənim xəstəmə şəfaət ver. Onun qəsdi nədir? İn kənəl murad el-isnadul haqiqi fəla irtiyabu fi kunihi kufr və şirkan. Kufran və şirkan. Əgər qəsdi həqiqi mənada ona istinad etməkdirsə, yəni ki, onun şəfaət vermək qabiliyyətini ona istinad etməkdirsə, o zaman heç bir şək yoxdur ki, bu küfür və şirkdir. Və in kana al-murad al-isnad al-majazi bi ma'na yafka kun sababan li şifa'i maridi hayr udu Allah Teala en yeşfiye maridi və yaxud əgər onun qəsdi məcazi mənada isnad etmək, o mənada ki, o deyir, ey filan kəs, xəstəmin şəfaət tapması üçün səbəb ol. Yəni, Allah Teala'ya dua et ki, mənim xəstəmə şəfaət versin. Fə in kana zəlikəl məd'u hayyan hadiran fəleysə hədə minəşşirk fi şey. Əgər həmin adam ha hazırdırsa, sağdırsa, yəni yanındadırsa, sağdırsa, bunda şirklikdən bir şey yoxdur. ولكنه لما كان موهما للإسناد الحقيقي الذي هو الشرك الصريح lakin bu həqiqi mənada ona bu qüdrəti isnad etməyi təəssüratını oyatdığı üçün, belə bir anlayış yaratdığı üçün hansı ki özlüyündə açıq-açıq şirkdir, kənə həqiqən bitar, yəni tərk olunmağa layiqdir, haqq qazanmış olur. Allah Teala qad nəhənə an istimalil lafzil muvhim kəmə təqaddəmə. Çünki e, Allah Teala bizə belə yanlış mənalar oyadacaq sözlərdən istifadə etməyi bizi qadan eləyib. Və in kənəl məd'u hayyan غayr hadir أو ميتا وينادى من مكان بعيد من القبر فهذا أيضا şirk. Əgər dua olunan, çağırılan sağdırsa, lakin yanında deyilsə, uzaqdırsa və yaxud da ölüdür, lakin uzaq bir yerdən çağırılırsa, nida edilirsə, bu bu da şirkdir. فإن فيه إثبات علم الغيب لغير الله تعالى <laughs> وهو من من الصفات muxtassa bihi Teala. Və burada Allah Taala'ya e, Allahdan başqasına qeyb elmini e, isbat etmək vardır və bu bilir ki, qeyb Allah Taala'ya xas olan sifətlərdəndir. Və sonra deyir: "Və in kana zalikal mad'u meyitan və yunada 'inda qabrihi fəhədə leysə bişirk və ləkinnəhu bidə. Əgər bu dua edilən meyyitdirsə, ölüdürsə bəs, və bəs. qəbrinin Bəs də bu dəlil yeri qutardı da. İndi burada şəfaət söhbəti harda gedir? <clears throat> sənə görə ümumiyyətlə gəlib dua etmək ki, bax qulaq asla sual verirəm sənə, sənə görə, sual verirəm sənə görə. Hə. Dua etmək gəlib kiməsə deyirsən ki, dua et Allaha, ölüyə deyirsən. Dua et ki, Allah mənim xəstəmə şəfa şəfa versin. Hə. Bu sənə görə şirkdir də, böyük şirkdir. Mənə görə böyük şirk. Sən deyirsən ki, bu məsələdə icma var da, düzdür? qəbrin yanında durub dua eləmək deyirsən? Hə. İcma var da, düzdür? Yox, bu məsələdə icma yoxdur. Bu məsələ ixtilafdır. Ay, hə, sən nə 200-lü adamsan hə? Ay, ay, ay, hə, sən söz yox da ki. Ay, mən şəfaət Ə hə, bu sən bayaqlar özün dedin ki, bu şəfaətdir də dedin. Sən dedin fərq yoxdur, dedin bu şəfaət. Ay get get zəng kimdən elm alırsan sən? Zəng et sən altında. Sən sən şeyxdən parlamentdə oturan şeyxin var ya Misirdə. Sana sözü laylalay eləyənlər kimi başqasına O xristiyanları başına yığıb Misirdə oturan şeyxin var ya parlamentdə. Sən elə sənə başsalsın. Səbir, səbir. Mən nə mənim şeyx parlamentdə oturur. Nə səbir? Ha, o deyirəm, özün yaxşı bilirsən. Zəng elə, sənin başa salsın da dua ilə. Özüm yaxşı bilirəm, özüm yaxşı bilirəmsə izah elə. Kimdir ki mənim şeyxim parlamentdə oturur? Nə yalan çalışırsan, nə sən? Yaxşı bilirsən, yaxşı. Zəng elə soruş da özündən. Elə Rəşaddan fərqin yoxdur sənə elə yaxşı bilirsən. Sən yaxşı bilirsən, yaxşı bilirsən, amma açıqlanmır. Əgər bilirsən, özün bilirsənsə de də. Kimdir parlamentdə oturan şeyxim mənim? Kimdir o parlamentdə oturan şeyxim? Delə. Qardaş, yığıb başına, yığıb başına xristianları zadı da, qəşəng layiqlik dövləti. A kimdir dedə, kimdir de. A nətər adamsan sənə? Sən nə demək? Belə yox, belə yox. Söhbət eləməzsən. Adələşmə söhbət edir. Sən eləyib. Yalnız təkmilik ki, söhbət edir də sözü de. Yox, keçdim. Yox, bunu söhbəti bağlayaq. Qardaşa zəng eləyib. Yox, yox, e, sözün olmayan nana ilə eləyirsən ha kişi sən. Sənə sual Sən bayaqla dedin ki, Allah şahiddir. Ə, e, ə, e, yazmısan bu söhbəti, o qalsın. Sən bayaqla dedin ki, bundan əvvəl. Dedin ki, əvvəlki alimə fərq qoymayıblar. Dua kimdənsə dua istəyirsən, deyirsən ki, ölülən deyəndə ki, bəs Allahdan istə mənim üçün mənə şəfaət versin. Doğru. Sən deyirdin bundan şəfaət arasında fərq yoxdur və əvvəlki alimlə fərq qoymayıblar. Və deyirsən ki, icma var. Əvvəlki alim deyəndə nəyə qəsd edirsən? Ədə sən mən qəsd eləyirəm deyəndə çox dedim. Dedim ki, əvvəlki alimlər heç kəs qəsd Axır alimlər, uləmə nəz, Muhammed Navabın dəvəti. Muhammed Navabın dəvətinin dövründə bu, bu adam o vaxtı yaşayır. 100 il zadiyə yaşayır Hindistanlı şeyh. <coughs> Sən nə fırladırsan söhbəti? Deyirəm sənə, o, o şeydə alimlər fərqləndiriblər duada. Şəfaətdən mənə dəlil gətir. Qardaş, şəfaətdən ləf olsun. Allahdan qeysi yanda şəfaət istəmək insaflı olsun sən. Sən dedin bəyək... Get, mənə bunu gətir, çıxdardı. Sən dedin ki, sən, sən bəyəklə dedin ki, fərq qoymayın. Dedin ki, fərq qoymayıblar. Dedin icma var. Deyirəm sənə, şəfaətdə kiçik şirk söhbəti yoxdur. Get dəlil gətir. Deyirsən də bayaqlar dedim. Bayaqlar nə vuracaqma, qardaş. Bayaqlar nə dedin sən? Bayaqlar nə dedin? Ha, vuracaqsan deyil sənə. Mənim rəyim də o, alimin rəyi o deyil. Mən nə edeyim? E sən dedin bax icma var. Sən dedin ki icma var. İcma şəfaətdə var, şəfaətdə. E, sən bu adam ki, o şeyi bax bir dənə qulaq as. Bu adam o şeyi şəfaətdən saymır da. Sən niyə başa düşürsən? Fərq buyurublar yoxsa yox? Əvvəlkilər fərq buyurublar yoxsa yox? Yox, əvvəlkilər deyil də o. Mütəqəddim deyil. Bax indiki alimlərdir, müasir alimlərdədir ixtilaf ay əşhal, əvvəlkilərdə belə fərq qoyulmayıb da, düzdür? Hə də inşallah elə də. Deməli icma olub da bunda da. Necə, necə? Əgər fərq qoyulmasa, nə deyirsən sən? Sən deyirsən ki, şəfaətlə dua istəmək, yəni bu alimin dediyi yoxdur, deyirsən ki, gedib ölüyə deyirsən ki, ey ölü, Allahdan istə ki, mənim xəstəmə şəfa, şəfa versin. Sən deyirsən ki, bununla şəfaət arasında fərq yoxdur. Bəzi müasir alimlər... Duadır, duadır, Allahdan qeyrisinə yönəlir. Fərq qoyursan yoxsa qoymursan? Mən qoymuram. Sən qoymursan. Sən də deyirsən ki, bayaqlar dedin, əvvəlcə dedin ki, əvvəlki alimlər dedin ki, fərq qoymayıblar. Müasirlər sadəcə olaraq fərq qoyublar. Deyil, belə dedin. Ay mağdur, ha. Və dedin ki, əvvəlkilərdən icma gəlib deyirsən. Demədin sən. Bəli, Əgər dedim. əvvəlkilərdən icma gəlibsə və əvvəlkilər fərq qoymayıblarsə, deməli əvvəlkilərə görə nəyə, də... Nəyə fərq qoymayıblar, nəyə? Və bayaqdan da nə deyirəm mən, eşək söyləmirəm ki... Adı, onun adını de, adı nədir onun? adı məndə də, səndə də adı şəfaət istəməkdir. Amma mən bax bunu deyir. Şəfaətə fərq qoymurlar. Eşidirəmirsən. Adı səndə də, məndə də. Bax səndə də. Danışmır axı. Burada şəfaətdən. Bax sən Ayşo, sən, sən şəfaətdən danışmır burada? Yox, ulağın şəfaəti. Burada deyir ki, deyir ki, sən bayaqla sənə sual, sənə bayaq sual verdim. Sənə bayaq sual verdim. Sahib sənə bayaq sual verdim. Dedim ki, ölüyə gedib deyirsən ki, ay filan kəs, Allahdan mənim üçün filan şey istə. Allahdan Allaha dua et ki, mənə filan şey. Ha bir dəqiqə ya. Bu alim Hələ... var ya bu gətirən. Yox, yox, yox, sən nə dedin? A, kimə qaçırsan? Söhbətə niyə qaçırsan? Söhbətə niyə qaçırsan? Sən nə dedin buna? Sən dedin ki, bu da şəfaətdir mənə görə. Demədin. Dedim demədin. Mən deyim, sən insanın şeyx deyil. Yox, sən deyirəm ki, sən. Mən demişəm, sən, mən demişəm. Onda mənim sözümü gətir. Bunu da şey Mən amma mənim get sözümü axtar, tap mən atam belə söz demişəm. Mən bu sözü demişəm, mən mən bunu niyə gətirsən onda? Hindistanlı şeyxin sözünü mənə gətirirsən. Yox, yox, sən demisən ki, sənə görə Mən demişəm, durmuşam dalımda. Mən demirəm, alimlər deyir. Durmusan da düzdür. Sənə görə bu Hindistanlı şeyxin dediyi şəfaətdir yoxsa yox? Yox, şəfaət deyil dua ver. Bə nətər olma kişi, sən ya başdan xərəbsən, nəsən, sən nətər olur bu? Sən bayaqlar deyirsən ki, istəmək şəfayətli, deyirsən ki, istəmək şəfayətli. Mən də sənə misal gətirim ki, bir alim istəməyi şey görüb, bidət görüb, şirk görməyib. Sən deyirsən ki, bu şəfayətli. Bir dəqiqə xahiş edirəm, axırın səbəb deyim, qutaram. Sən başa düşürsən ki, mənim bu sözümü ki, Şeyx Racihi özü də həmən o şeydə gətirib orada, bax, at oxu. Həmən orada var. Şeyx Racihi deyir ki, müasir alimlər bunda deyir fərqləndiriblər, ayrıblar. Dua ilə şəfayəti. Başa düşürsən bunu, bu nə demək istəyirəm sənə? Hansı bunu başa kitab? düşdün? Hansı kitabında deyir? Bax, o, bax, o, gir ora forma, nəzd alimlərin şəfayət tərəddüdü şey, söhbətində Racihidən gətirib onu başa düşürsən hə, indi hə, hə, nə deyirəm. Sən nə tərəfləri söhbətini oxuyursan? Yox, e, bildimi? Orda var da sənədi, orada var. Sən onu oxuyursan. Sən mən oradan bir şey gətirəndə üstümə hücum edirsən ki, sən filan şeydə gəlsən. Yox, bildimi? Yəni Şeyx Radihinin sözünü deyirəm də mən sənə öz sözümü demirəm. Dedin, dedin, mən sən dedin, dedin, mən sənə bir şey etiraz eləmədim ki onda. Etiraz eləmədim ki sənə. Dedin, mən etiraz eləmədim onda. Etiraz eləmədim. Allah rızası üçün deyirəm. Sən öz dediyin sözün üstünə dur. Öz dediyin Dururam, indi qulaq as bir Xahiş edirəm. Kişi kimi, də demisənsə dur üstündə. Sən dedin ki, sən dedin ki, dedin yoxsa demədin, onu dem təkrarla. Dedin yoxsa. Deyirəm də, yenə də deyirəm. Mən sənə deyirəm ki, alimlər ayırıblar. Həmən ayıran alimlər kiçik şirk görürlər. Onlardan biri də bax bu Hindistanlı şeyxdir. Biri də səhər şeyxidir. Biri də Şeyx Hüseymindir, Barradır. Çünki onlar şəfayəti ayırıblar. Ayırmayanlar isə fərq qoymur, böyük şirk görür. Başa düşürsən bu sözü? Ay, bundan danışmırıq biz. Bundan danışmırıq. Sən də gətirdiyin dəlillər Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Sən niyə qaçırsan? Söhbətdən qaçırsan sən, sahib. Söhbətdən qaçırsan. Sənə mən bayaqlar dediyin sözü xatırladıram. Sən təsdiqləyirsən yoxsa yox? Yox, sən dedin ki, sən dedin ki, fərq yoxdur. Gətirmirsən İbn Teymiyyə. Hə? İbn Teymiyyə. Demirdin İbn Teymiyyə mənim rəyimdədir. Aki İbn Teymiyyə danışarıq, müzakirə eləyərik. Niyə bu söhbətdən tullanıb o birisine keçirsən? Kişi kimi təsdiqlə qutaraq da, kişi kimi təsdiqlə qutaraq. Bilən qulağa. Bu yazı var, bu yazı. Bu yazı var. Niyə qaçırsan? Bax bu yazını qoyuram YouTube-ya. Hə? Qoy cəmaət baxsın. Bax bunu Necə danışdığa? Qoy camaat baxsın özü görsün ki kim nə danışır. Və problem nədir ki? Ay sonra mən sənə deyirəm, mən sənə sual verirəm. Bax indi axırıncısını deyək, qoy qoy YouTube-a. Mən heç hə, bir etiraz etmirəm. Axırıncısını, axırıncısını deyək, sən hə. deyirsən ki, hə. şəfaət istəmək ilə, demək ki, Allah yanında deyirsən, gedib deyirsən ki, mənim üçün şəfaətçi ol, qəbr sahibini deyirsən. Bir də gedib deyirsən ki, qəbr sahibinə Allahdan Allaha dua et ki, mənə təslimə şəfaət versin. Tutaq ki, sən deyirsən bunun arasında fərq yoxdur. Deyirsən yoxsa yox? Hə, hə, deyirəm, hə, fərq yoxdur. Sən hə. deyirsən ki, sən deyirsən ki, əvvəlkilər belə bir fərq qoymayıblar, lakin müasirlər qoyublar. Hə, Şeyx Radihinin ya Radihdən gətirirəm özdən. Hə, ay sol, hə, hə. Mən sənə etiraz eləmirəm bunda. Deyirsən, qəbul elədik, gözümüz üstündə. Mən də bundan səninlə razıyam. Əvvəlkilər fərq qoymurlar, müasirlər fərq qoyurlar. Mən bununla səninlə 100% razıyam. Sahib. Əyindi, əyindi qardaş. Sözümü götür qoy banka. Qulaq as. Çox sonra da dedi ki, sonra da dedi ki, fərq yoxdur bu ikisi arasında, düzdür? Yox, hə. Fərq yoxdur, ay sor. Sən hə. dedin ki, sonrakı icma var. Yəni əvvəlkilərdə icma var. Hə, bəli. Şəfaət şikdir, düzdür? Bəli. Ay sor. İcma var ki, şəfaət şikdir. Deməli icma var ki, əvvəlkilər fərq qoymayıblar. Deməli icma var ki, gedib hə. kiməsə desin ki, ey qəbir hə. sahibi, Allaha dua et ki, mənim xəstəmə şəfa versin. Bəli. Bu da icma ilə hə. şirkdir. Hada ha, böyük şirkdir. Ay sol, Allah ha. səndən razı olsun sahib qardaş. Bax, cümləmiz. La, ay sol. Deməli, icma əvvəlkilərdə icma olan o, var ki, gedib demək ki, ey qəbir sahibi, Allaha dua et ki, mənim xəstəmə şəfa ver. Və biz görürük ki, burada Hindistanlı bir alim deyir ki, xeyr, bu şirk deyildir, bu bidətdir. Aynen. Ayso. Deməli Biz bu şirk faiz görüb yoxsa yox? Deməli Onda bu şirk neyirik? Neyirik qaydaya görə, usul qaydasına görə. Bax əzizim, bax sən sual verirəm. Deməli bu şirki caiz görüb yoxsa yox? Bu sələfin şirk sələf icma ilə şirk. Baba baba baba sayfa. Bu sələfin adi bir sualdır, adi bir sualdır. Bu sələfin icma ilə şirk saydığı bir şeyi şirk fehâde leyse bir şirkin deyip yoksa yok. Deyip yoksa yok. Değil. ya. Orada kişi şirk demir kardeş. Demir. Değil ki fehâde leyse bir şirkin velâkinnehu bid'atun. Yani ya qəbrin yanında dua eləməyə, qəbrin yanında dua eləməyə deyirsən? Bəli, bəli, bəli. İstən oxuyayım bir də sənin üçün. Yox, oxuma, oxuma. Hə, deyil, hə, deyil. Deyib, Caiz hə. görürsür ki, Hə. Necə? Mənə, mənə necə ki dedim ki, sən şirki caiz görürsən. Bu Hindistanlı alim də şirki caiz görür yoxsa yox? Necə caiz, caiz görürəm? Çıxır dindən, millətdən çıxır? Yox, çıxmır. Nə üçün çıxmır? Çünki mənlə, o, o, o iştihad əhlidir. Çünki o iştihad əhlidir. İmam Nəvəvi kimi. Müştəhid deməli, müştəhid iştihad hə. edir, dində qalır. Amma təqlid əhli ona təqlid etdiyi üçün dindən çıxır. Hə, təqlid eləyir, kor-koranə dindən çıxırsan. Ə ki, kor-koranə deyəndə mənim onsuz da elmin yoxdur. Mən təqlid edirəm. Sən necə ki, sən necə ki, sən necə ki, nəcd əhlini, sən necə ki, nəcd əhlini təqlid eləyirsən, mən də bunu təqlid eləyirəm. Sən onda 10 rəylərin var. O özü şəfaəti şirk görür. Sən nə yaxşı şeymiş ha? Bu İslam dinində də sənin qulaq as. Hacı. Sənin bir dəqiqə deyən. Bir dəqiqə deyən. Sən şəfaəti şirk görürsən? Şirk görürsən? Nəyi? Şəfaəti. Mən sənə bayaqlar dedim bu misalı. Demir, görmürsən də düzdür. Eşirsən. Eşirsən. Görmürsən ki. Suala cavab. Sənə sual bu suala cavab verəm də. Hə. Mən mənim anlayışımda şəfaət elə budur. Bundan başqa şey şəfaət deyildir və bu şirk deyildir. Aydındır? Amma indi qulaq as. Həmin bu hindistana elmə təqlid eləmirsən, hə? Bu alim deyir ki, şəfaət şirkdir, özü də böyük şirk. bu alim deyir şəfaət şirkdir, böyük şirkdir. Hə, yaxşı, yaxşı, sən deyən, hə, hə. Sən mənim də ağlımca səhv eləyəcəksən zarafatsa. Sən bu yazını istəyirsən qoy YouTube-a necə istəyirsən. Görənlər görsünlər də sən heç kəsin hələ indiyə qədər əs-səhsəvanini şirkdə ittiham eləməmişdin. Həmin kitabda şeyx ki, heç kəs inan ki mənə inan hə, heç bir kimsə, nə heç bir indiyə qədər heç bir alimlərdən kimi axtarsa Muhammed Bəşir Əs-Səhsəvanini şirki caiz görməkdə ittiham etməmişdir. Ay, yox, sən mənə şey eləmə. Şəffayəti fəhəmə sahibdən başqa. Aydındır? Mən sən başqa cür, başqa cür sənə danışa bilmirəm. O görə belə. Nəsəmə söhbət. Sənə deyirəm ki, sən şə əgər təqlid edirsənsə, kəfayətə böyük şirk deməlisən. Davay Məsələn, istəyirsən get şeyxləri kimsə soruş görsən, sözü təsdiq. Yox, həmin kitabda yazılır. Bax sən oxumursan, alim deyilsən. Axırda qamət, qamət, qamət özü deyib, bidətdir bu. Ha, qamət vədəlidir. Qamət adi qardaşdır, tələbədir. Sənin kimi. Qətil oldu. Qamət müştəhiddir. Yox, tələbədir. Onda rəhbər qardaşın oldu. Onda şirki caiz gördü. Qardaşım olub, qardaş qardaşdır. Şir rəhbər olub. Şirkət caiz dedi də onda qardaş. Rəhbər, mən əgər dindən çıxmışamsa, müşrikəmsə, sənin necə qardaş? Sən şəfaəti şirk görmürsən. Bu məsələ icmadır. Sənin problemin odur. Sual veriblər, qamətə də sual veriblər. Qamət deyib ki, bidətli bəzi alimlər şiddətli olublar və buna şirk deyiblər. Problem yoxdur. Gedək, hə? araşdıraq, qardaş deyibsə görə dəlilinə. Sözü var, sözü var forumda, sözü var. Problem yox, gedək baxaq dəlilinə. Problem nədir? Hələ dəlilinə nə, nə dəlilinə deyirsən, dəlilinə. Yox, əgər deyibsə, deyibsə, axı üzr istəyirəm. Əgər deyibsə, onda Samir kimi o da şeydir, dindən çıxdı da. Çünki şirki caiz görür. Yox, deyibsə, havaydan deməz, dəlili var. Ha deyirəm, sözümə cavab deyəm. Qamət əgər şəfayəti şirk görmürsə, müşrikdir, problem yox. Əki sözü deyibdi orada, bidət yazıb. Yox, mənim çox Nəysə qardaşlar, söhbəti söhbəti burada dayandıraq. Artıq mən deyirəm, indi məsələn Hindistanlı şeyxin bunu Şir Şaban Şikoba imunu bu şeyxi gətirəcəm. Həmən o rəddiyəsi də məndə var elhamdülillah. Sən onu qəbul eləməsən, mən səni təkfir eləyəcəm. Sən təkfir eləməsən də məni. Sən onu gülməli söhbət danışırsan. Sən gəlirsən birinci söhbət edirsən, gəlib deyirsən ki, söhbət eləyənlər hələ heç bir şeydən danışmır. O, mənim görüşümü soruşsan. Sonra mənə təkvir eləyirsən, çıxırsan, gedirsən, sonra deyirsən ki, dəliləri uyaz. Nə ah, nə belə gülməli. Problem nədir ki? Nə olsun ki? Pra, problem. Necə problem nədir? Sən mənim mənimlə dəlilərimlə söhbət eləməmisən. Dəlilərimiz adını soruşmasan. Dəlilərinə sən şirkdə təbil üzürdü ki. Təkvir eləyirsən. Tə yox, yox, təkvir eləyirsən. Qaməti qaməti söhbət eləndə, qaməti deyəndə dönüb qamət belə qamət belə söz demir. Böhtən onu da mən bax indi öyrənib sən yalan Bax, öz arxasında da yazıb qoyacam qamətin sözünü. Sən dedin ki, sən dedin ki, qulaq asarsın. Sən dedin ki, dəlillərinə baxmaq lazım. Dedim dəlillərinə baxmaq lazım. Nə dəxli var? Mənim görə dəlillərinə baxdım mənim. Bunu belə qoyacam, baxarım. Sən sən ümumiyyətlə təklifçisən. Sən ümumiyyətlə təklifçisən. Gülməli gələn odur ki, gülməli gələn odur ki, mənə təklifçi deyirlər. Amma Sən, sən isə qamətli qardaş sahib təkvirçinin böyük üzraması sənsən. Hə, Allah səni hidayət etsin. Amin, amin. Allah sənə də hidayət eləsin. <clears throat> İstəyirsən bu söhbəti yayırsan, yay, neysə elə. Heç bir problem yoxdur. <clears throat> Ömər Ay Ömər